svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com dobar put vjernika. Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanog uzvišene riječi Soba Put vjernika vam nudi širok izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجدع وطن عمن تفارقه واتصل ovu generaciju ljudi malo je ko zapamtio kamata kupuju džamije sad smo obišli sve može muzika stvari novotarije saradnja sa novotarima traženje pomoći od ljudi koji uopšte ne znaju ko je tvoj gospodar a ti ga tražiš da te pomogne da dođeš do svog gospodara kakva je ovo opcija da sjede Ebu Bekr i Omer i dođe Ebu Džehel. Nije problem, momci. Sad će vama sve srediti. Samo vi mirno promatrajte kako, pozivajte, uživajte i evo vam. A mi ćemo biti vaši šta? Zaštitnici. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. كئيب أنا العبد الذي كسب الذنوب Jer si skuplji od Isa alaih selam, od Musa alaih selam, pa si skupi od poslanika sallallahu alaihi sallam. Jer ti ne moraš da bi niko ne smio reda behavija, da si sihidba, da si čarovnija, jer to je za tebe uvreda. Ti si neko i nešto. Ti si magister, doktor. Ne pirči da se to govori jednom doktoru. A pa tako ispane da su ovi i njihovoj obrazi i dostojanstva skuplja od poslalikovog sallallahu alaihi sallam. A njega su i udarali, nazivali ga ružnim imenima, jer tako, htjeli da ga ubiju na kraju krajeva. Pa kažu za nas, smislovi, da je te ispravnosti ove dane to da te niko ne zna. العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا A kako ćeš tražiti pomoć da te pomogne ako radiš ono što on ne voli? Ko će te pomoći onda? Ko će te pomoći? Hoćemo da nam je meleke, neće melek tamo gdje smrdi. On hoće gdje mirši. On samo podupire istinu, a gdje smrdi neće doći nikad. Makar vi vidjeli na, na, momente, na momente kako svi plaću, pa pjevaju ovi dana, kad je majka Mohameda rodila, pa suza suz goni. Ja ću vas odnosno na stavljanje Šabana Šavuća, vi ćete, tu ljudi svi plaću. Šta je moć mogu napraviti ljudi? Blago kaže majci koja ga je rodila, pjeva i dalje u la- u ovoj kasici. Blago majci koja je rodila.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 Koga Allah te barek je od tala uputi na pravi put, nećeš naći nikom da ga sto puta skreni. A koga Allah te barek je od tala ostavi u zabludi, ti opet mimo njega, Allah te barek je od tala, nećeš naći nikom, da ga izvede na uputu. A zatim, poštovani džemate, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Hvala Allahu te bareke wa ta'ala koji nas je uputio na pravi put. Da se zavalim prije nego što vam se malo onako obratim ovoj vraći i vama na ovako predivnom ambijentu. Kad sam ulazio u ovaj grad, <clears throat> nešto mi je naupalo. A to mi je, e, naopalo mi je ovo slično i u Beogradu, i u Smederevu, i u svim onih gradovima, kako kažu veleletni njede, gdje ovaj, gdje se sve usija od para i od, i, običaj, e, običavao sam reći, prvo sam sebi, a onda gledajući taj grad, kažem, Bože dragi, pa za stotinu godina, ovi ljudi ovdje niko neće biti tu, od prilike. Niko neće biti tu, biće drugi ljudi. Sasvim drugi narodi će naslijediti šta? Ova vljaštavila i ovaj sjaj. Sasvim drugi ljudi. Zato nemojte dugo gledat ljepote ovog svijeta. Nemojte gledat dugo ljepote ovog svijeta, braća moje. Druga stvar. Druga stvar, dok nisam zaboravio, želim da vam prenesem selame od šeha Nusreta i od sve braće nego sam obišao. Od Bosne pa nadalje. A Šeib Liban me zadužio malo težom ovaj, misijom. On mi kaže, kaže, koga god vidiš, kad ga vidiš, recimo da se njega <clears throat> masu spasala da mi Pa ja vam to sad prenosim. Pa, <clears throat> malo ćemo se samo onako uz Allahovu pomoć. Jel da vidno sam i umoran, ali eto, malo ćemo se nasihat, pa smo zasutra na veće uz Allahovu pomoć pripremiti nešto malo opširnije, temeljitije, jel? Braćo moja, Allah te barek, evo ta. Mi kad govorimo, govorimo bez lake na jeziku. Kada ti poneseš zastavu i slava, i onog momenta kad želiš da je pustiš, nećeš je pustiti, a da je drugi ne uzme ne ponesi. Nećeš je uspjeti spustiti. Zašto? Zato što to Allah te barek, evo ta ne da. Kako bi se njegova vjera onda sačuvala, kada bi mi stalno spuštali i dizali zastave. Gor i dobro. Pa kako kome paše digne, kad nešnjima ja ispustim. Niko nema pravo da misli da je islam njegovo privatno vlasništvo. Isto ko što neće niko biti, a da ne bude osuđen na odricanje od njega ili od bilo koga, oni koji se šta? Ispuste zastavu znamo kome da se braćo radi. Ja ako tebe pomažem, ja o tvoji riječi i pomaganju nemam ništa. Nemam ništa. Šta se to desi kod nas? Pa nastaju promjene. Pa ljudi kao da žele da osiguraju lažima, izmicaozima i da tako prikažu sunet. Ovo nikad nikom nije uspjelo, ni će kome uspjeti. Jer zamislite, braćo, zamislite, kada bi ova vjera bila čuvana na način kako to danas velika većina želi. Sa ovima, sa onima, sa onima, sa onima. Kako bi se ona onda prepoznala? Na šta bi ličio sunnet i islam kada bi vjeru kroju kako kome šta paše? I prije svega, <clears throat> zar naš gospodar da čuva takvu vjeru? To je nemoguće. Zar da Allah čuva džemat koji su fasici? Smije da takav džemat, bilo koji da je u pitanju, da digne ruke nakon što odradi vidate ili dogovara sa ovim sa onim da kaže gospodaru moj, pomođi na ovo. Da priđemo tebi. I da se uzdavamo u tebe. Kakva je ovo matematika šetanova? preko grijeha da dođeš do Allaha te bareke od tala. Ne da dođeš, nego ljudi su ubijeđeni, braćo moja, da ti načinom i putem i stavili taj put kao vađiv se, kao obavezu da dođe do šedne. Ovu generaciju ljudi, malo je ko zapamtio, kamata, kupuju džamije, sad smo obišli, sve može, muzika, hvala, novotarije, hvala, saranja sa novotarima, traženje pomoći od ljudi koji uopšte ne znaju ko je tvoj gospodar. A ti ga tražiš da te pomogne, da dođeš do svog gospodara. Kakva je ovo opcija? Da sjede Ebu Bekr i Omer i dođe Ebu Džan. Nije problem, momci. Sad će vama sve srediti. Samo vi mirno promatrajte kako, pozivajte, uživajte i evo vam. A mi ćemo biti vaši šta? Zaštitnici. Zašto ljudi ovo rade? Zašto ljudi ovo rade? Zbog dvije stvari. Strah i kukavičuk. A otvorite Kur'an. Upravo za ove dvije stvari uzvišeni te barek i otala nudi šta? Trgovinu. Za ove dvije stvari ugovor da potpišeš. Borite se na lavom putu životima svojim i mecima svojim. Drago i jedno i drugo. Jedno i drugo drago pa kad te bude strah i postane strah, onda tražiš da svoj život zaštitiš s nekim drugim. Da svoj metak zaštitiš sa nekim drugim. A gdje je metak najsigurniji? U Allahovim riznicama. Da staviš u njegove kase. To su naše, tvoje su, po nozacima. Tamo da staviš, to je najsigurniji. Ako metak, a šta onda za život? Gdje ti je najbolje? Zar je bolje sklapati ugovore sa ljudima koji u osnovi varaju sami sebe. Sami sebe. I zašto to ne radimo u dunjavučkim poslovima? Zašto niko lopovu ne nade 200 eura da mu čuva? Jer to što je lopov? Čuje, on je lopov, on krade. Pa zar će novota čuvat sunne, braćo? Dajte mi, donesite. Donesite mi samo jedan dio gdje je to uspjelo da dijela pišu, kaže, novotari na vratima sunneta, čuvaju sunnet i sljedbenike sunneta. Kako bi kažem, kaj vrajme vlada jedni, da sam drugi, je neprijateljstvo kaže ko sunce se primijeti i vidi, da se ne vole. Poslanih salalavi sada, vraća moja. dobija puno bolje pogodbe nego što smo mi zabijali i što ćemo ikad dobiti puno bolje pogodbe dobija. Daju mu pare, daju mu i žene, daju mu i vlast, nije morao izlaz na izbore. Nije morao ništa. Nije morao ni da hoda, nego oni su njemu došli na noge. Mohamede, daj malo, evo mi tebi nešto rodimo. Oni njemu došli na noge. A vi dobro razmislite što ja govorim. Znači, oni su njemu došli na noge, ne on njima, da mu ponude opciju. Nije to korupciju, da proda vjeru i to da godinu dana čisto propagira vjeru, jel da? Komodno. Da ga niko neće pipni. Pozivaj Muhammede. Evo ti žene, evo ti pare, evo ti vlast, neće te niko dirati. Predestanski Arapi mi znamo da njihov običaj bio kada nešto kažu ispunje. Halal, gotovo. I to bi tako bilo. I on godinu dana cijeli film na Mimberu, peni ga, pušu, vašu mu, ej, poslaniće, vidi kako je sad potama. sjedi, uživaj, uzmi onu bobu, groz, jedi, žene kraj tebe, vlast, ti si godinu dana komadan. I sad, svojom mudrošću i retorikom kakva je svojstvena samo poslanicima, ti ćeš njih za godinu dana i slavu. Za ovakvu krutnu stvar i nagodbu reaguje gospodar Tebare Keotala. Ne da Muhammedu sallallahu alaihi sallam reći ti, silazi melek i kaže, reci za ovu pogodbu Muhammede, reći im šta? Uli ja i veliki afirom, ovi nevjednici. Za sve to što ste i meni ja vam kažem da ste nevjednici. U zamjenu za šta? Da vam darne svake druge godine komad svoje vjere. Komad svoje vjere. Ima liko da je dobio danas ovakvu pogodbu? Ima liko da mu je neko pokusio na vrata pa mu rekao Allah najbolje zna kako bi postupili. To bi nastala fitna. Da dođe i kaže, evo vam godinu dana, nije problem. Govorite, Allah, šta bi to bilo? Međutim, niko. Hasibe nasu, ej jutrehu, ej kulu, amena ve humla juhtenu. Zar mislite, reći da vjerujete? Ovdje uzvišeni kaže, ljudi, <clears throat> na sve ljude, Kogod kaže da vjeruje, zar on misli? U obliku čuđenja gospoda baš govori. Zar mislite reći da vjerujete, a da nećete biti iskušani? Mi smo iskušavali i oni prije vas, da bi ko? Da bi Allah ukazao na one među vama koji govore istinu i na one kada i na one koji lažu. Pa će ovu stvar, to jest ovo među nama, gospodar se bare o otara miješiti. Kako? Vrlo jednostavno. Kada počne jezik istine, da govori jezikom zablude, onda si od oni drugi. Jer zamislite kako bi vjera bila sačuvana kada bi se čuvala lažima. Kakva bi to za jara bi bila vjera? kakva je to vjera koja se čuva i njoj treba neko da malo petlja, da laže, da šuti, da mudruje. A uzvišeni kaže drugčije. Oni kažu da je mudro pozivati onako kako oni smatraju da je mudro. Jadu ila sebi ili rabik. A uzvišeni kaže na putu gospodara svog pozivaj. Bez hikme, mudro. Pa na kojem putu trebaš biti mudar? Na kojem putu? Na putu svoga gospodara. E to je mudrost. To je najmudrije da radiš. A kako? Na putu svoga gospodara. Da li je na putu svoga gospodara parlament pozivanje? Da li su novotarije pozivanje? Da li su širkijati pozivanje? Vjera djedova je to na putu gospodara mudro? Nije. A ako nije na putu gospodara, ne može biti ni, ni mudro. Ako je na putu gospodara, e, to nije najmudrije, da, da kažemo da je najmudrije žene, nego to je mudro i tačka, iza toga nema druge. To je mudro i gotovo. Nije, da, ne da, ako kažemo najmudrije, onda bi neko pomić ima nešto manje mudrije, ne, ne, ne, to je samo mudro. I to je to. Da ustaneš i da kažeš na putu svoga gospodara, kul hadi se bili, evo i lela, ana besiretin, ana omenite bani. Reci, ovo je moj put, ja pozivam Allahu imajući jasne dokaze. I što ovaj ajet Čić mu može slomiti svakom petljancu. Šta je? Pa poslanica se ne... Ajet Davi, ja pozivam Allahu imajući jasne dokaze. Šta ovdje govori? Prvo, sa teuhidom, a zatim sa jasnim dokazima. A ne da mulja, Jer uzvišeni kaže, nezamislivo je da Mohamed, da on nešto od sebe doda. Jer kad bi to uradio, mi bismo ga dohvatili za žilu kucavicu i onda bi ga presjetli. On nije smio ništa da doda ili oduzme vjer. Ko? Poslanik sallallahu alaihi sallam. Braćo moja, i kad bi to uradio, šta bi mu se desilo? Bila bi mu presjećena žila kucavica koliko danas ljudi krvari. Iskrvarno davno, isječeno sve. I ti mu kažeš ovo ne rekao. Kaže jedan imam, sad kad smo bili u, u Kelnu, ko ne plaća članeru islamske zajednice, taj je izašao iz okvira islama. To je šehu šepa. Ko izašao, kaže, svi ti mi A drugi kaže, kupli džamiju od kamate poštovani džemate, još samo 50.000 eura je ostalo da isplatimo kamatu i džamija isplaćena. Katastrofa. Umet želi grijesima da dođe do Allaha Tebare Keotala. Putevima koji ne da nisu jasni, nego sami ne znaju objasni puteve. Tako vam Allaha pitajte. Jer ovaj put mora biti jasan. Pitajte i vidjet ćete. Reći će ti jedno, više ne znaju ni šume izgovarati. Jer teško je lagat. On je lagat. Možeš lagat mjesec, možeš godinu. Lažeš mjesec pa te ljudi slože. Pa opet, jel ti kažu što? Daj malo žočino jedna. Nemaš kome mi ćeš šubu složiti. Zbog svojih laži i neistinosti. Kad te Allah iskuša i ispita. A zar braćo moja? Pa šta ima Allahovom robu bolje? Šta ti to gubiš ako te Allah iskuša? Aj šta si izgubio? Šta si ti to izgubio kad te gospodar iskuša? Ha? Ti vredniji od Ibrahima ali sela. Maš, a ono vatru letio. Ili si vredniji od Nuh ali sela. Samo par ljudi je nabrao se popet. Ili si skuplji od Isa ali sela. Od Musa ali sela. Pa si skupio od poslanika sela. Ali sela. Jer ti ne moraš, ne bi niko ne smio reda behavija da si sihirba, da si čarovnja, jer to je za tebe uvreda. Ti si neko i nešto. Ti si magistar, doktor. Ne pjeći da se to govori jednom doktoru. A pa tako ispane da su ovi i njihovi obrazi i dostojanstva skuplja od poslanikovog salalao nesavet. A njega su i udarali, nazivali ga ružnim imenima. Jer tako, htio da ga ubiju na kraju krajeva. Pa kažu danas smislovi da je test ispravnosti ove dave to da te niko ne zna. Nemojte, kaže, i nemoj, jer će se sve na tebe. I vidite šta se napravi. Eto, vi u Bosni. Jel se sve diglo? I onda kažu, zato što se sve to diglo na nas, da vam nešto nije u mislovi. Dođe poslanica u Selemu Meku i provocira, provocira, provocira, provocira, provocira, provocira, provocira. A mu kažu, ubit ćemo te. Ubit ćemo te, Mohameda, dosta te više. Ni Niti ima vojsku, niti ima policiju, nema ni para, nema Boga, nema ništa. A i dalje ih provocira pod navodnim znacima. Ne prestaje provocirati. Pa šta to radiš? Šta mislim da su sahabi rekli, evo Bekri umre, lao posliće. Dobro, evo, pobjegli smo iz Mekke. Bili smo i u pećini, da u pećini se ne može s kravatom. I cipama. E, teško. Znaš, je diploma, ne može u pećinu. Ona se mora. Vidi, vidiš, on je dao za, dža, za stepence džanije 100 eura. I šta mislite, iz Mekke tolika iskušenja gladi, neimaština, proganjanja, ubijanja, zlostavljanja, nazivanja ružnim imenima. Pljumali su ga, udarili ga kamenjem, krvario Resul sallallahu alaihi sallam. Sve to nije bilo dovoljno, ide u Medinu i šta mi što su sad rekli? Pa lao poslaniće, pa ti opet pošao provocirati. Pa da nam malo stanemo. Pa svo vrijeme, gledaj što su radio i došli u Medinu i ti opet nastavio što. Džaba što nemamo još ni države ni vojske. Jel onda test ispravnosti dave to što ti nekog isprovociraš? Braćo, jedna je ona dava kraj, kraj, kraj, kraj, kraj tebe ta sjedi mirno. Kad samo sjedi kraj tebe i bliz mirno, jedna je ta dava. Da niko ne napiše makar što onako tebe. A još jadnija dava kad ti od iblisa traži da te pomogne u dar. Pa braćo moja, Dođeš i blizu njegovom vojniku, pomozi me, živio. <laughs> Daj mi samo, ne, a on kaže, je problem, ja sam ti iskreni savjetni. Uzmi ovo drvo besmrtnosti i vidjet ćeš, da ćeš sve. Ja ti iskreno govorim, uradi to, to, to i to. Mito, korupcija, a? Hava ali selam, ufati za drvo. Adem ali selam i uzvišeni kaže, šta? I kaže Allah te bar i tako kaže Adem, skrenu sa pravoga puta, braćo. Adem ali sela to se nam skrenu sa pravog puta. Pa ga Allah uputi. A gledajte danas. Ovo je nezapamćena generacija ljudi. Lažova, taguta i smislova. Ovo je nezapamćeno, braćo. Kad sam čuo, juče u Havuru, ja, braći, vjerujem, vjerujte, nisam volio da to vidimo, ali eto i da vidim. Je to moguće? Kažu braća, u Hamburgu ima džemat homoseksualan. I zali se ime Habib. Dobra dava, niko i ne dira. No klade šta hoće. Džajdu ni sastavljao mi po Habiba, crpo jedno. Jel vi vidite dok to ide? Nije ovo došlo, braću, odjedno. Nokat koji se reže petkom kad je sunet, ne može sa njim ignati. Nokat, dolazi Allah u poslanicu sa srem, čovjek i kaže, kaže poslanicu sa srem njemu, jer je svom rukom, a ne vas? On na njemu kao, znaš, pripametan. A ne mogu, ja sam to smislio tako i šta ti meni da to? Ja ću je prijel gotovo. Kaže, ne mogu. Nikad je niš, nije mogao digniti do svoje usta. Na prvi pogled, jel, ne da je vesom rukom, ej, odi to izvete. Nije ni veliki grijeh. Jel tako? Ali vidi kako je važno. Šta je ovdje, kad ti odbiješ sunet poslanika sa ovih sveme, mal propis, a kad kaže ne. A šta misliš kad se ruga sebi licima suneta? Kad im kažeš to, to, to to. A šta misliš kad upireš prstom u njih? Pa je nekom sva dala postala briga da svimera ukazuje na one druge. Imaju oni ovdje, imaju oni, a mi nismo. Mi nismo, oni su. Ja sam ovo u Bosni doživio. I vi ste isto tako, sve to ista kapa. Oni su, kaže. E, jesmo govorili, mi smo vama govorili da su oni. Jeste li, jeste? E, jesmo mi. Hvala vam da smo mi. Ne daj Bože da smo mi. Nego bolje da smo mi, nego da smo vi jer da smo vi, o, da sam ja ono što oni misle da su oni, ja bi sebe smatrao munafikom. Nikako drugši. Da ja uzmem novinu i napišem imena svoje braće i kažem, evo, oni su. ste evo Bekr napiše list, pošalje evo džel. Unuta piše Omer, Ali, Osman. <laughs> to je nemoguće. To je nemoguće, braćo. I neka svi znaju, i mi, ne svi, i mi prvo, ako mi ostavimo ovaj put, ako popustimo ovaj put, braćo moja, kune vam se Allahom, gledat ćemo kako drugi uzima zastavu, a nećemo imati snage, ne da mu pripomognemo, nego ćemo zbog svoje neiskrenosti, jer ne možemo napustiti ovaj menheđ, osim zbog neiskrenosti, I mi smo ubjeđeni da ova stvar će sigurno pobjeriti. Inne hađar Kur'ane jahdi. Kaže uzvišenim te bar vitala. Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu. Nama je ovako najlakše. Zalike kitabu la rebe fi. Ova knjiga u nju nema sumnja. Kome? U dalil mutakir. <laughs> Jednostavno. Kome ona knjiga u koju nema sumnje? Pa onima koji se boje la. Ona je uputa njima. A šta je uputa? Da otvoriš uputu Pa je rezanje nokti uputa. I bade, imat ćeš nagradu. Iman ti raste. Pa sve što nađeš, sve to uputa. Nije uputa samo da ti kažeš uputila sam prvi put i ne znam šta rekao. Nego uputa i da bi bio upućen, moraš poduzimati uzroke koji te vode do upute. A to je Ine Hazar Kur'an i Jahdi, čuva knjiga. Ona je uputa. Sve što uzmeš drugo, da bi došao do upute ili s tobom nešto nije u redu ili stvarno misliš da to može tako kao da hoćeš da kažeš da naš gospodar Tebare Kretala nije objavio knjigu kompletno nego mora nešto jer nešto što je savršeno i kao blagodat došlo treba pogurat nečim što ja smislim jer ja sam ipak neko i nešto i moja mora pit vode. Zato u ovim vremenima teškim vi ne morate ni klanjati. Ako neko vidi da klanjaš, sakri se. Gospodaru nebesa i zemlje, kako ljudi ne znaju da Allah zbije nad ovim Kur'anom? Zašto ne zapitaju nikad? Uzvišeni garantuje da će čuvat ovu knjigu. Garantuje da će čuvat. Svatate, braćo, garantuje Allah te bareke od tada da će čuvat da je niko ne bitni, da je niko ne može iskriviti ništa. Harfa jednom ne može. Kao li propisa? Ko je garant? Allah te bareke od tada. Pa koju garanciji trebaš onda bježati? Ako ti hoćeš da ta knjiga dođe do garancije, pa bježi onda tamo gdje? Jesi najsigurniji? Šta ideš ono ne? Za garanciju koju uopšte ne znam kako ta garancija izgleda. Tri čiste nema. A hoćeš da dođeš do garancije sa lažovima. Kako? To je lakše onda. E pa lakše sa lažovima. Onda neš dok nikad pendrka po leđima. Neće niko pa ukazat prstom na tebe. Neće niko reći ovakav je, onakav je, to je on. I tako je lakše. U toploj postelji da dočekaš smrt, jel da? Ono, ide žena nositi čaj ili limon. Reci muž moj la i najdela, ti je ne govaraš. Ja. <laughs> Jes. Uz čaj, uz kavu. Otvorite internet pa ćete vidjeti kako ljudi ne umiru. Kako ljudi ne umiru. I gdje umiru takvi? Ajde mi hođu na mihrabu, nađi koji je nakon jasina proučeni mrtvima, evo ono na kaburu. Makar nekad Ibert ufatio, pa on ušao onaj kabur, da kaže, stani da vidim gdje ću ja. A ja lažim njemu da ću ga izvući od Pa za 100 eura samo će do članaka, za 500 malo gore. Ako dobiješ hiljadu, neću ga nikako kopat, bit će 7 dana vani. Smrznit ćemo ga. Lopovi. Lopovi vraću. Ja kad ovo govorim, ja govorim zato što to znam. Nisam ja svjesnica došao. Znam ja te redove dobro. I znam dobro dakle pušu vjetrovi. I znam dobro oni koji su pošli po te vjetrove. Dobro ih poznaju. I hvala Allahu da sam došao ovdje. Hvala Allahu te bareke u tala da sam došao ovdje, da me ovdje poslao. A ja dobro poznajem formulare i one koji su nosili. Pa poneli pa ostavili. Pa se prišutili. Da mi je iz oka izašao. Su jedna mi. Allah mi braću. Tvoj i moj džene. Tebi je džene između tebe i Allaha to što ja odijem u džehennem, ne daj Bože, a ti u džennem. Ili obrnuto, što imamo ja i ti jedan od drugog? Neću ja biti kriv za tvoj džehennem. To je tvoj problem. To je tvoj problem. Ali ako ćemo zajedno zarađivati za džennet, onda to može samo na način kako se šta džennet zarađuje. Grijesima. Rekli smo samo grijesima, da ne govorim i da ne nabrajam miješanje muškaraca i žena, skidanje nikaba, skidanje mahrama, pobosni sad da vidite. Kad ugledaš nikab, uf, reci Allahu ekber. Ja, ja. Držim braći dert u zemci. Sramota mi da govorim. Valah je braća. Sve braća i džihada. A ja za njima govorim. Sve ljudine. Ko je to od njih napravio? Ko je to od njih napravio? oni što danas jedu i žvaću na račun onog što su napravili. Učili su mirad Muhammeda sallallahu alaihi sallam da ga ne dostavi. Učili su da ga ne dostavi ljudima. Pa vi ste vidjeli šta je kod onog naroda u Bosni najpreće da se govori. Kad milioni nešto ljudi, Allah samo zna koliko, kaže milion, je očilo kod to radija da se pričisti. Ja, ja. Ovo je kako ozbiljna stvar. Kad je milioni nešto ljudi otišlo na tavaf i oko njega. Koji je pripremio za to? Maoča. Nije Allah. Evo tema, nije nije. Adem, nije nije. Pripremila i dobre vode u Goraždu. Pripremila i Ajvatovi car pripremio je Ajva Zedo, pripremio je Mustafa. Sve je pripremio i pustio je neki reši sa lavom te barke, tala, nema veze. Ti nađi ovde Petra, pitaj ga, ovo poloči red, pa jes, štetan je on. Nema veze o vjeru. Svi to znaju. Nađi Božje, recimo, znaš li Bona šta je širka? Čini, Ne znam, vidim da nije kakva vrsta auta nova. Ne znam, nema čovjek. Šta ćemo da ljudima govoriti? Mi kad počnemo govoriti o širku, a kaže, ena tekvir. Pa čita Kur'an govori tekvir. Čita Kur'an. Je ima neko? Čita. Pa na tome se zasniva džennet i džehennem, braće. Tvoj džennet ovisi o tome da li znaš, jesi li izašao izvjer ili nisi, vola. Pa nije to igra, su hvala. To je vječno ako uradiš to, znao, ne znao. To je vječno. I šta onda, šta je, da li moguće da Allah te var, te takvu stvar nama ostavi skrivenu, poznata samo. Ne možeš ti, ti moraš, da, bi, da ne bi bio uši, moraš biti na mjesecu, ne. Magistar svi nauka je doktor. Da ne bi bio u jer ako nisi to, onda ne možeš poznat tebi. Moraš pred posljednim ljudima učiti kod sa Karća, izađeš, dnevno ko hoćeš puta izjeri, nikakav problem. Jesu da će tu problem. I ja ovo ne govorim da ne cijem, ja ciljam, znam ja šta govorim, dobro znam šta govorim. Jer ako se ponovo ide u ovu mašineriju i za ovu mašineriju, da se sa njom zajedno druguje i sarađuje, U čemu je problem? U islamu nije lahan. Sunat je ostao isti. Samo se ja i ti promijenimo. I dođe drugi i nosi. A ti gledaj. Šuti mirno i gledaj. Pitam sebe i vas i takvi. Ne se pitaju dobro da li od tog i bazeta raste ima ili ne. Dobro se zapitaj. Da li od, tog, od te vrste i bazeta da se imam raste ili smanjuje? I zapitajte je Allah zadovoljan time da ostavi svoju braću na cjedlu. Kažemo na cjedlu, neće, niko ostali cjedlu. E neće Allah bi kafi nam da. A zar Allah nije dovoljna robu svoj? Jes, ne treba ti niko. Sad <laughs> će ti koji se. Niko ti više ne treba. Dovoljan je Allah. I zato, braća moja, savjetujem sebe i vas. Knjige u šake. Bez Allaha, braćo, ne možemo ništa. Zapamtite dobro. Ne možemo ništa uraditi. Ne možemo bez njega čak ni ono što nam je naredio da radimo. Ej, ne možemo bez njega ni ono što nam je on naredio da radimo i kad radimo to, opet se moramo uzat u njega opet moramo od toga od njega traži zaštitu i pomoć. U stvarima koji nam je naredio, opet se na njega moramo složiti. Allahu ekber. A šta je da u stvarima? Tako ćeš se složiti da radiš ono što nije naredio. Kad moraš ono što je naredio, opet se na njega složiti. Ima to neko. Moraš. <laughs> Nema drugi. I opet ga moraš moliti. Ko što su sahabi, odavni bi radili, a najveće bi plakali, moli da im Allah primi da im Allah primi ono što je naređeno, bojali se da neće biti primjeno. Bojali se za ono što je naređeno, da im neće biti primjeno, braće. A šta misliš, šta ćeš te, šta je s tobom kad se ti ne bojiš ušte što radiš, ono što znaš da neće biti primjeno. Hoće Allah primiti jednu notariju, braće. Neće. <laughs> Jednostavno. Neće i tačka. Zašto? Zato što je naš gospodar pravedan. Zato mu priči, hoće indirektno da mu pričiju šta? Nepravdu. Nama će Allah oprostiti. On će se nama smilovat. Jeste svi kako ste pametni. A uzvišeni kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ A tebe nismo poslali osim poslaniće kao milost svjetovima. Ti kažeš da će ti se Allah smilovat na onome što si izmislio kretenu jedan. a uzvišteni kaže da ti je poslao poslanika, da ga slijediš i moraš da bi ti se spulo. Jel vi da vidite o kakvoj se prljavoj igri radi? Nije to slučajno. Ništa, braćo, nije slučajno. Omer, radi Allah, on kaže, niko, nije, niko ti nije kriv za zavrum. Sam si, kaže mi upo. Sam si kriv za to. On kaže, Omer, koji je donio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam listove Teorata. Pa kad je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ugradao šta ovaj nosi, kad je digao, zacrvenio se. Zacrvenio se poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa mu kaže, Allahov poslanik alaihi wa sallam, teško tebi omre, A prije toga Omer kad je ugledao samo lice poslanika, kaže Raditu billahi rabbe vabi islami dinen, rabi Muhammed sallallahu alaihi sallam bih sklon to Omer kako je sati. Čini je ugledao poslanika i sad se sva, je zadovoljno sam šta? Da mi Allah gospodar. Da mi je islam jera i da mi Muhammed sallallahu alaihi sallam poslanik. zadovoljan sam. Skon to Omer. Samo ugledao lice, pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Omere, teško tebi Allahi. Kaže, tako mi Allaha, tako mi onoga u čive ruci Muhammedova duša, da je Musa živ, morao bi da slijedi ono sa čim ja dolazim. Braćo, Musa ali i sela, to je selam i ja. Šta ćemo se pariti? Ako Musa mora, onaj koji je razgovaro sa Allahom, on mora slijediti Muhammeda, to je sve. Pa šta će Izo? Pa šta ja da radim? Teško meni ako samo zehru ne uradim. A mogu sam. Kad je muta morao, ko je ide? Kako smije čovjek da se drzne protiv svoga gospodara? Listove te vrata donosi ovaj. Prijašnju objavu. I ne može. Ko je kranio i kao imam? Svim poslanicima i revisnicima poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima vod i da je Musa, Šuaj, Isa ali nam, svi za njegove leđa. A on napred. Jer je on najpriči da bude ima. Pečat svih poslanika. Svi bi ga morali slijediti. Samo je razlika u tome što bi oni slijedili. I opet smo mi, šta? Privilagovaniji od Musa ali selam pa mi možemo. Musa nije mogao, nema pravo da uradi ništa od njere, novo, ili Omer, ili Abu Bekr, a ti možeš. Samo je stvar koliko ti Allah ne znaš. Samo je stvar koliko ti Allah te varke u ne znaš. Jer svjedočenje Mohamed Rasulullah je, braće moja, praktična primjena la ilaha ilallah. Svjedočenje Mohamed Rasulullah je praktična primjena la ilaha ilallah. I koliko ti je ispravno Muhammedu Rasulullah Koliko ti je ispravno la ila ila la Koliko je neispravno ovamo Tako i gore I uvijek šta Idemo na osnovu sa akidom nešto nije uvijek Uvijek se sve vraća na la ila ila la Zato što Muhammed ne naređuje ništa od sebe Pa ako on ni ovo nije mogo, nije mogo da izmisli nešto da kaže ja vam to uradite tako. Nije svi obraćao shvatamo mi onda težinu knjige i suneta Muhammeda sallallahu sallam. A shvatamo i molim Allah da nas pomognu teme da shvatimo kolika je težina da ti najmanji mogući bida o kufrijatima da ne govori. Smatraš da će on i da on može biti zato što si ti u ovom vremenu i vaktu primijetio uzrokom da Allahova riječ bude gornja gospodaru nebesa i zemlje, pa je li ovo moguće? I ljudi to zagovaraju. I vi ćete vidjeti, zapamtite šta vam kažem. Niko nije stio. Da li ti je držao zastavu bidata ili stao ispod nje? Ništa se ne cikira. Ti si ispod nje. Isto kuda i držiš. Makar bio mislio da tamo pereš negdje veš u dubini pa te niko ne primijeti ne skiraje primijeti gospodar, ne primijeti, nego vidi. Gospodar ne primjećuje, nego vidi, naš gospodar sve vidi i sve zna i zna o tebi. Prije nego što te stvorio. Sve zapisano. Robe Allahovo. I ti u sada u 21. vijeku, kako ja imam obraza da se drznim protiv onoga koji je o meni znao sve prije nego me stvorio. I sad dok hodamo ovom zemljom, ovo je zapisano, ovo je mahfuz, nas Allah čuje i vidi. Na način kako to njemu daleko je. Nas Allah čuje i vidi. Šta ovo govori? Da ti ljudi, ponovo se opet vraćamo na tijed, ne znaju kako treba da Allah sve vidi. I ne znaju da Allah sve zna. I ne znaju da Allah sve čuje. Jer ti možeš mene varati lagati. Kako ćeš njega? kako ćeš Allaha varat? Njega ne možeš. A kako ćeš tražiti pomoć da te pomogne ako radiš ono što on ne voli? Ko će te pomoć onda? Ko će te pomoć? Hoćemo da nam je meleke, neće melek tamo gdje smrdi. On hoće gdje mirši. On samo podupire istinu, a gdje smrdi neće doći nikad. Makar vi vidjeli na, na momente, na momente kako svi plaću, pa pjevaju ovih dana, kad je majka Mohameda rodila, pa suza suz goni. Ja ću vas odnosno na stadion Šabana Šavlića, vi ćete, sto ljudi, ljudi svi plaću. Šta emocije mogu napraviti ljudi? Blago kaže majci koja ga je rodila, pjevaju dalje ovih ovaj kasnici. <laughs> Blago majci koja je rodila. Evo, zubila ona džehennem. Tako to Allah dadne, kad petljaš i lažeš, ti onda lažeš, a i ne vidiš da lažeš. Kad se zabludi, to je zabluda, vraćamo da si ti u zabludi, a ne znaš da si u zabludi. Ne osjetiš. To je zabluda. I svi ti govore pravo ti <laughs> kad ne je lijevo. Ti ušao u kružni tok i hoćeš sve na lijevo stranu da se ubaciš. Stalo vrtiš, vrtiš, vrtiš, vrtiš. A to je da izvodnje obraće. Zato savjeti u sebe vas. Svi se čvrsto Allahova užeta držite. Ali Allahova užeta. I nemojte se razidnijavati. Ko će otpast nek otpada? Otpadali su bolji. I jači, i vredniji. Ali ovi što su ostali nisu plakali za njom. Nek idu. Ko smatra da ima bolji put ispravniji od ovog? Bojdu, idu. Idu. Mi smatramo da je ovo jedino, drug čini kako ne može. A Allah, Allah nas ne zadužuje onim što ne možemo. Pa ako završimo tako ovdje, završimo, alhamdulillah, ali gospodaru našu, nismo ni radili ono što izaziva tvoju srđu. A ti nas znaš, robovi smo tvoji. Nismo radili ono što izaziva tvoju srđu. I ti znaš da je bila skupina malih ljudi. Pogledaj ti ovaj milijonski grad. Milijonski grad. Dok ljudi vani vodaju cvuke. U Luksemburgu gledam žena stavila dvojicu cvuka u dječja kolica i uvoza. To je samo. I još jedan dok hranji, svezan za, da ne valja priju, za ne odne ova dva. Tri cuke, ona voda. Ona je kum. Ona nema pojma šta je dijete. Ljudi koji nemaju sovišće, to su životinje, ko stoke. Nemaju sovišće, osjećaja, možda. Sve umrlo u njima. Do te njere umrlo da ona čuku ljubi. Dragi, kaže, majkin, sin. Te Eto, braću moja, eto čime nas Allah te varke sala pričastio ovakvom blagodati Islama i Sunneta, a ne, i zato na tu blagodat treba zahvaljivati primjenjivanjem te blagodati onda dobro Allah te varke sala primi tu blagodat. To je zahvala na ovu blagodat, da ne bi slučajno, ne daj Bože imi suke voda i voda. Ne do Allah. Allah molim da nam grije odpusti u džennet, nas uvede, molim Allah te varke da nam se smiluje, da nas pomogne da izdržimo na put uzizanja njegove riječi na zemlji.